Նոյեմբերի 20-ին ուշ երեկոյան Փարիզում տեղի է ունեցել ոսկե գնդակի մրցանակաբաշխությունը։ Ֆրանսիական ՊՍԺ-ի եւ Ամերիկայի գավաթակի իր Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին 7-րդ անգամ արժանացել է աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակին, որը սահմանել է ֆրանս ֆուտբոլը։ 2019-ին եւս ոսկե գնդակը ստացել է Մեսին։ 2020 թվականի մրցանակաբաշխությունը չեր անցկացվել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Լավագույն եռյակում են նաեւ Գերմանիայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիայի լե հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին, նաև Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր Լոնդոնի Չելսին եւ Եվրոպայի չեմպիոն Իտալիայի հավաքականի կիսապաշտպան Ժորժինյոն։ Լավագույն հնգյակում են նաև Մադրիդի Ռեալի եւ աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Կարիմ Բենզեման ու Չելսիի եւ Ֆրանսիայի հավաքականի կիսապաշտպան Նգոլո Կանտեն։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ոսկե գնդակ մրցանակաբաշխությունն անցած տարի չէր անցկացվել։ Մեսին մրցանակաբաշխությանը իր խոսքում դիմել է Լե հարձակվող Լևանդովսկուն. Դու վաստակել ես քո ոսկե գնդակը, բոլորը կհամաձայնեն, որ անցած տարի դու պետք է ստանայիր այս մրցանակը, ասել է Մեսին։ 34-ամյա ֆուտբոլիստն այս տարի Արգենտինայի հավաքականի հետ առաջին անգամ նվաճել է Ամերիկայի գավաթը։ Տարվա առաջին կեսը Բարսելոնայում անցկացրած Մեսին դարձել է նաև Իսպանիայի գավաթակիր եւ Իսպանիայի առաջնության լավագույն ռմբարկում։ Ավելի վաղ Լեո Մեսին Instagram-ում արված գրառումով շնորհավորել է կատալոնական ակումբին տարեդարձի կապակցությամբ։ Նոյեմբերի 29-ին Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբը դարձել է 122 տարեկան։ Գերմանիայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիայի եւ Լեհաստանի հավաքականի հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին ոսկե գնդակ մրցանակաբաշխությունում արժանացել է տարվա լավագույն հարձակվողի մրցանակին։ Լավագույն հարձակվողի մրցանակը Ֆրանս ֆուտբոլն առաջին անգամ է սահմանել։ Մրցանակը շնորհվում է օրացույցային տարում հավաքականի եւ ակումբի կազմում ամենաշատ գոլ խփած ֆուտբոլիստին։ Այս տարի Լևանդովսկին արդեն 64 գոլ է խփել Բավարիայում եւ Լեհաստանի հավաքականում։ Անցած մրցաշրջանի արդյունքում նա ստացել է նաեւ ոսկե խաղակոշիկը դառնալով լավագույն եվրոպացի ռմբարկուն գոլ։ Գերմանիայի անցած առաջնության 29 խաղում Լևանդովսկին խփել է 41 գոլ։ Տարվա լավագույն երիտասարդ ֆուտբոլիստի մրցանակին արժանացել է Բարսելոնայի 19-ամյա իսպանացի կիսապաշտպան Պեդրին։ Տարվա լավագույն դարպասապահի մրցանակին արժանացել է Եվրո 2020-ի գավաթակիր ՊՍԺ-ի դարպասապահ Ջանլուիջի Դոնարուման։ Երիտասարդ հայ բրոնզկամարտիկները 4 ոսկե, 3 արծաթե եւ 2 բրոնզամեդալ են նվաճել Վրաստանի Քութայիսի քաղաքում անցկացված աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնության բազմակի մրցանակակիր Ակակի Կակաուրիձեի անվան հուշամրցաշարում հաղորդում է Հայաստանի բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը։ Հաղթող են դարձել 51 կիլոգրամ քաշային Թովմաս Թովմասյանը, 54 կիլոգրամ քաշային Գոր Ազիզյանը, 57 կիլոգրամ քաշային Մանվել Պետրոսյանը եւ գերծանր քաշային Ալբերտ Հարությունյանը։ 63.5 կիլոգրամ քաշային Արման Միսակարյանը, 67 կիլոգրամ քաշային Ռոբերտ Ենգիբարյանը եւ 71 կիլոգրամ քաշային Գարիկ Անթանոսյանը նվաճել են արծաթե մեդալ, իսկ Գոր Բեգլարյանն ու Արես Հակոբյանը բրոնզ է։ Համաշխարհային ձմեռային ուսանողական խաղերը չեղարկվել են կորոնավիրուսի նոր շտամի Օմիկրոնի հայտնվելու պատճառով, հաղորդում է Inside the Game-ը։ Խաղերը պետք է անցկացվեին դեկտեմբերի 11-ից 21-ը Շվեյցարիայի Լյուցերն քաղաքում։ Կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով այս տարի խաղերն արդեն հետաձգվել էին հունվարից դեկտեմբեր։